Кейн Ріта глянув на Хоцудає і щось у нього спитав. Обидва заговорили пошепки. Згодом Хоцудай сказав усім: В Антарктиді є написане правило ділитися останньою блясанкою консервів і останнім сухарем. Кейнаріта за кожним словом кивав, неначе раптом почав розуміти англійську мову. Тоді озвався бельгієць Раймон. Ви краще спитайте, чи багато в нього тих сухарів і консервів. Його чорна борода, яку він після лазні встиг причепурити, надавала йому зовсім сумирного виразу. Наріта сам принишк. Слова юного бельгійця його спантеличили. Булат матрос чекав. Про цей бік проблеми ніхто досі й не думав. Тепер це стало проблемою номер один, бо теплий дах над головою то ще не все, навіть у вічних снігах Антарктиди. Губи в наріти випнулись рурочкою вперед, мов би його щось дуже здивувало. Він знову зажебонів, і Хоцудай почав перекладати. Наріта сан сказав, з цухарців небагато, на трьох дус до кінця зими і на десятьох робочих собак пемікану. Від ніяковості голос Хоцудає захрип, а в кімнаті вляглася мертва тиша. Кожен аж тепер збагнув, що цей благословенний дім не приніс їм порятунку, а лише тимчасово відстрочив смерть, не менш страшну і так само голодну. Арифметика була безжально проста. Продукти, розраховані на трьох, вони скінчать протягом якихось двох місяців, максимум трьох. Навіть за найголоднішого режиму, подумав Булат, ми не протягнемо й п'яти місяців. Люди сиділи за столом, немов на поминальній страві, похнюплені й сумні лиш коли ніколи перекидалися словами пошепки. Так само мовчки розбрелися й по своїх місцях, але ліжка цілу ніч неспокійно порипували, тільки Патлоу безтурботно хропів. Принаймні тепер ніхто не штурхав його в хвору печінку. Вранці він заглянув до Булатової каюти і сказав: Не варто передчасно вішати носа, сер. Якось викрутимося і не з такого викручувалися живі. А в нас попереду ще багато тижнів. Його рожеве виспане обличчя наганяло нудьгу. Булат заплющив очі і лежав отак доти, поки Патлоу нарешті відійшов. Журналісти вставали один по одному човгали в умивальник. Розмовляти ніхто не хотів, усі неначе пересварились, і марно намагався господар дому розважити своїх гостей. Наріта кожного вітав за руку і відважував низький уклін. Та ця японська ввічливість тепер видавалася геть недоречною. Наріта розігрів на кухні консерви і заставив шкваргучими бляшанками весь довгий стіл, а губи в нього були випнуті круглою рурочкою, немов би здивовано вимовляли О. Люди трохи розворушились аж наприкінці сніданку, коли Патлоу, не знати з якої причини, приготнув можливо, згадав кумедну подію в своєму житті. А Мілтон Брус його висік, мов останнього школяра. Пат спробував захиститись. Це ще дужче розлютило англійського водія. Він почав перелічувати всі якості свого товариша. Казімір Потоцький і собі реготнув, але не дуже вдало. І сміх його перетворився на дитячий кашлюк. І тоді француз розщедрився афоризмом. Хай сміється той, хто зможе сміятись і взавтра. Афоризму спершу ніхто не зрозумів. Місіс Кет почала допитуватися, котрому предкові належать слова. Потім раптом усі все збагнули і стало трохи легше. Кашель в австралійського поляка врешті перестав.